Hadis uh, Sadis Badel Mi'e To je zadnji hadis, ime ćemo završiti u poglavlje An Aishata radijallahu anha qalet Kuntu enamu bejne jedej Rasulaj sallallahu alaihi sallam varđilaje fi qiblatihi Kaže, ja sam ja sam spavala ispred Allahov poslanika sallallahu alaihi I moje noge su, kaže, bile, bile su ispružene u pravcu nje, e, kibli, u pravcu gdje on klanjao. Fida seđe da ga pa kada bi išao na seždu poslanik sallallahu alaihi on bi me dirnuo. Dirnuo bi moje noge. Kaže, faqabadtu riđleje. Pa kaže, pa bi ja sakupila noge, wa vaida kame besattuhuma. A kada bi on ustao na kijam, ja bi ispružila opet To ovaj, kod nas onih što brzo klanjaju, ne bi se isplatilo stalno dizo spuštati. Ovaj. Pošto je dugo klanjao, dugo bude na kijamu, ona ima smisla da ispruži noge i prođe vremena kad ispruži noge. Znači. Kaže, vol bojutu jome din lejse fiha mesabih. A kaže, kuće tada nisu imale svjetiljke. Znači nije se vidjelo, zato je moru da, da ona njega vidi da je krenuo otišao na ruku, da ruku kad ga vidi odi na ruku, onda ne mora da on divni, da ona skloni Nego ona bi ga vidjela. <clears throat> A on je dirno, znači zato što je bio mrak, nije se vidjela. I ne samo to, ukazuje da u stvari da da, da, je, da je u stvari prostorija u kojoj klanjao soba koju su bili da je bila jako, jako uska i tjesna. Ovaj hadis, znači to je tekst hadisa ima vezi s ovom temom. S kojom temom? Znači da je poslanik sallallahu alejhi ve klanjao, a njegova supruga Iša je bila ispužena ispred njega u pracu kibli s nogama. Pa kad bi on htio na sežu nam sklonila noge, pa bi stavila, pa bi sklonila. To je vid prolaska ispred klanjača, jel tako? A ovo nam sve ima vezi, znači ovaj hadis ima vezi, sad ćemo vidjeti, spomenut ćemo još drugi hadis od iše e, zašto ona reagovala u ovome, ovo je mu tefakon ali. A imamo hadis u muslimu, Eh, od Ebu Zerra radijallahu anhu u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi rekao jaktau salate ređuli muslimi prekida namaz muškarca muslimana čovjeka muslimana i da lem yakun bejne yadayhi mithlu muakhirati rahle prekida ono jakta znači prekinu kat znači prekinte nešto prekida namaz čovjeka muslimana i da lem yakun bejne jedejhi mithlu muahireti rahle ako ne bude ispred njega poput Znači visine je to rahli, ono sedlo, visine je sedla, to je neki 25-30 cm. Nešto poput te visine ne bude ispred njega, znači ne bude sutra perda ispred njega. Misli se na toj visini. Prekida namaz ko? El mar'etu val himaru val kelbul esved. Žena, magarac i crni pas. U rivajetu došlo da crnog psa da je upitan poslanik sa Laza, ja Rasulallah, Ma balu kelbil esved minel ahmer vel asfer. Kaže, Allah poslanče, kakva je razlika između crnog psa i, i, ovaj, crvenog ili, ili, ili žutog. Pa kaže poslanik, kaže, el, el kelbul esved šeitan. Crni pas je šeitan. Tumačenje ovo crni pas je šeitan. E, e, jedno od tumačenja, ja znam najbliže, a to je da u stvari da u crnom psa, psu boravi šeitan. Inače, znači, šeitan i džini boravi u nekim životinjama. Poput kojih životinja? Poput zmija i pasa. Za zmije potvrđen također vjerodostojno hadisu, hadisu hadis bilježi muslimu, za onog mladića kojeg je ujela zmija u, u Medini, kada je on išao bio u džihadu, bio se ženio friško, i e, bitke na zhabu na je bilo, pa je se on vratio kuću, još kod svoje supruge, pa nju zatekao na vratima, pa ga, kaže, pa bio što ona izašla na vrata, stojala na vrata, vjerojatno možda bila otkrivena. Kada on došlo on nju rekao šta ćeš ti tu, pa ona rekla idi u, svoj, idi u kuću, pa švi što sam izašla. U stvari on ušao u kuću nju i vidio veliku zmiju na krevetu svom. I kako ušao, normalno imao koplje kod sebe, krenuo da ubije. Kako on kaže ubio, on je nju zabeo kopljom i ne zna se, kaže, ko je prije od njih dvoje umro. Umro i on i ona. I kad je povješten poslanik sallallahu sada sellem kaže, kad vidite zmije, kućne zmije, kaže tražite, u jednom rivatu došlo tri dana, odnosno tri puta tražite da napuste kuće, jer kaže u njima boravi džini. Tražite da napuste kuću. Nakon što ne napustio tri puta kad tražiš da napusti kuću, onda kaže ubijte u rivatu došlo sa bismilom da su jer kažu unima borave džini. Pojenta u, tome da u zmijama boravi džini, to ne znači da svakoj zmiji borave, ali uglavnom u zmijama mogu boraviti džini, kao što u psima borave džini. Pogotovo znači potvrđeno za crnog psa. I u hadisu je došlo da kelbol esved šeitan, da je šeitan, znači da u njemu boravi džin. Džin kad boravi u nekoj osobi, on poprima njegov oblik. Džin kad boravi u, kad boravi u psu, znači on se ponaša kao pas, ne može biti džin, džinski se ponaša. Kad, boravi u zmiji, on se ponaša kao zmija. I čak je potvrdilo u praksi da zna se desiti da se napravi sihr tog tipa, da se koristi džin koji boravi u životinji. U zmiji ili psu ili u majmuna. I taj džin kad se koristi ubaci u osobu koja je opsihrena, osoba kada se uči ruke ponaša, džin se ponaša u nju kao ta životinja. Ako je, ako je džin bio u zmiji, drugačije to možeš objasniti. Učiš ruku ta osoba ona hoda po, po zemlji, isto zmija hoda. Ako je, ako je, ako je džin bio u majmunu, osoba ponaša isto, isto neki majmun, orgutan. Znači, ponašanje, original majmuna ima. Ako je bilo u psu, osoba, osoba laje ko pas. Ponaša se pas rukama reži, psu, laje, e, kopa, kopa prednjim rukama, kopa rukama kao, kao, da je, znači, kao da je pas, original prestane šuć, završi sve osoba se u normalu, bude ona ista osoba. Nema drugo objašnjenje da su korišteni džini, ti džini ne znaju pričati ništa. Znači su glupi, budale, ne znaju ništa, god priča, šta god kontekst, ništa ne znaju, samo tako, tako reaguju, kao te životinje. Dobro, da se vratimo na tekst hadisa. Vidjeli smo u hadisu da je došlo znači da, da namaz prekida, jakta, prekida ga, ove tri stvari. Prolazak ženi, magarca i crnog psa. A onda Aisha radijallahu Hanha, ona spominje ovaj, mu ovaj hadis dodi, kako ona klanja ispred poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ispruženi nogu, on nju divno, o, bi rukom, da ona skloni noge, on bi, on bi klanjao. Hoće da kaže, ako sam ja klanjao, ako prekida žena, prekida namaz ispred klanjača, kako, sam ja kako je klanjao poslanik sallallahu alaihi a ja bilo u, njegov, u pracu njegove kibli. A ne samo to, nego Aisha se pobunila. Kada je ona čula za ovaj hadis, ona je reagovala. Kaže, reagovali, kaže, muna bil kilabi okumor. Kaže, poredile se na žene, kaže, sa, sa, kaže, sa magarcima i psima. I onda kaže, kuntu enamu bejne bil bi sallam Kaže, ja sam spavala, kaže, ispred Allahu, ispred vjerovisnika sallallahu se nam ležala. Ledijih i bojutina, kaže, zato što nam bila ti jeste kuće. Kaže, tako ono ređlaja fi kiblati. Moje bi noge bila, kaže, u pravcu njegove kible, gdje bi, pa, gdje bi bio usmjeren prema kible. Ema dame vakifen heđed besattuhuma. Kaže, kada bi on bio u stajačem položaju, u kijamu, kaže, ja bi ispružila noge. Vojda seđede gamezini tuma Lijesud, kaže, a kada bi htio na seždu, kaže, i dirnuo obime, a kaže, ja bi sakupila noge, on bi e, otišao na seždu. Kaže, le u kuntu erahu i da seđede. Le tuhma, kaže, bila gamzi minhu da ja njega vidim kad on hoće otići na seždu, kaže ja sakupila noge bez toga da on mene dirne. Kaže, volakin lejsef fi bojute na mesabi. Međutim, kad unošće kućama nije bilo svjetiljki. Nije se bilo, moglo osvijetliti, kaže. Fe kejfe, ta kaže, takrenunena, kaže, fe kejfe takrenunena, ja, ma'ašr sa, kaže, mal himir. Kako vi, kaže, nas žene, kaže, spajate sa, kaže Hamir, sa magarcima, wal kilabi sa psima. Fi i sala, u prekidanju namaza. Kaže, vahadih je kisati me nebisan A kaže, ovo je moja priča sa vjerovjesnikom sallallahu sallam. Ona se pobunila protiv ovog propisa. Znači, reći, pa dobro, kako sad da shvatite ovo? Shvati tako da ona priča ono što ona zna, a je Zer je prenio ono što on čuo od poslanika sallallahu sallam. E onda sad ostaje samo nakon ovoga disa da, da stavove učenjaka, sa učenjaka po pitanju toga da li kvari prolazak ove tri, tri vrste stvorenja, žene, magarca i crnog psa, da li kvari namaz prolazak ispred klanjača. Prije toga da spomenu ovaj hadis što smo spomenuli da iše, ukazuje na sljedeće. Da je, da je dozvoljeno znači klanjaču da bude u pravcu, e, pravcu na mjestu gdje klanja klanjak, da bude osoba živa ispred njega, da leži, da sjedi i tako je. da nema smetnje u tome. Ovo što je radila Aisha znači nema smijetnje u tome. E, da to ne prekida namaz, da, e, da žena koja je na takvom mjestu ispred, ispred muža, naravno ovdje govorimo o mahrem, neko koji je mahrem, može biti majka, može biti sestra, da time se ne prekida namaz. Hadis ukazuje na to da je prekidao namaz, poslanik sad ne bi klanjao tako. Da dodirivanje žene ne kvari abdest. A po kojom mezebu kvari abdest dodirivanje žene? Košafija, dodir žene, kvari abdest. Samo da je pipneš, pokvario si abdest kod ostala tri mezeba ne kvari abdest, osim kad? Kada dodir pobudi strast i zbog strasti izađe iz polnog organa mezi. Tada kvari abdest. Dobro. Hadis također ukazuje na to da je poslanik Salon bi živio u oskudnim uslovima. Da je bio zahid da mu nije bilo do Dunjaluka i do, do, do dvoraca i ostali stvari koje su mu nudili ashabi da mu, da mu napravi. Također, hadis ukazuje na to da znači, ti pokreti u namazu, jer poslanik sam ne znači da bi nju lišare, to nju morao da dirne posebno pa da nastavi da klanja, da oni ne, utječu negativno na namaz. O tim pokretima govorilo hadisima koji na dozvolu pokreta u potrebi. Dobro. Učenjaci na osnovu hadisa razilaze oko toga da li ove tri stvari, da li prolazak ženi, ženi mislim na punoljetne ženi, magarca i crnog psa, da li, da li kvari namaz. Imamo tu tri stava učenjaka. u Lemi, odnosno tri mezheba. Tri mezheba mimo imama Ahmeda, znači. Anefije, Malikije, Šafije su na stavu da prolazak Naravno, složi se oko toga da prolazak ostalog mimo ovog tvoga ne kvari namaz. A prolazak ovog tvoga, znači žene, magarca i crnog psa, da li kvari namaz, e, znači džumhur je stavu da to ne kvari namaz. Znači tri mezeva mimo e, handelijskog. Hadis Obu Zerra, koji smo spomenuli malo prije, koji bilježi muslim u svojem sahihu, da prekida namaz čovjeka ako nema sutru ispred sebe, u visini, e, u visini znači, sedla, a to je žena magarac crni pas, oni smatra da taj hadis u stvari značenje jakta, da u stvari znači jenku su salat, umanjuje vrijednost namaza, a ne prekida. Iako doslovno značenje jakta, znači prekinuti, oni kažu ne misli se da prekida, nego umanjuje vrijednost. Zašto umanjuje vrijednost? Kaže jer time zabavlja srce i prisutnost, umanjuje prisutnost namaza, namazu, zabavlja srce, srce sa nečim što je mimo namaza. E, drugi stav učenjaka na čemu ima Ahmed, a ima Ahmed ima, inače ima dva rivajeta kod njeg. E, prvi, e, prvi stav imama Mahmeda, znači to je drugo mišljenje, da u stvari da ne prekida namaz osim crni pas koji prođe. Behim. Crni pas koji je došlo u rivajetu da ima dvije bijele tačke, ili da nema ništa, da sve crno. Ili imaju neke, oni budu bijele dvije tačke na njima. Bijele. Znači, mislim onaj dlaki ili da je potpuno crno. Što ima Mahmed, ima ovaj stav? Pa kaže, zato što kaže, imamo hadis. Hadis od Abdullah Nabasa kaže da je prošao smagac, pa nije pokvario njima namaz. To znači da u hadise, znači ovaj hadis, znači, znači trebamo izdvojiti magarac. Hadis od Aisha radijela onda je beležala ispred poslanika sa on klanjao, ukazuje na to da, da, da žena ne kvari namaz. Ostalo je, kaže, samo još, ostalo je da nije ništa došlo, da ukazuje na to da ne kvari namaz, kaže, prolazak crnog psa i prema tome kvari crni pas. Ostaje tu da nema dokaza koji kaže da, da, da prolazak crnog psa ne kvari. A onda znači imamo drugi i treći stav, e, treći, odnosno drugi rivati mama Ahmeda, da svetro je ovo kvari namaz. A taj stav su inače izabrali. Znači nije samo imam Ahmed, nego izabrao ko drugi, nego i Ibn Hazm. Ibn Hazm, kod njeg nema šali, znači došlo u tekstu, nema tu. Kod Ibn Hazma i još šejh od Islam Ibn Temije. I on je na to stao. Znači njih trojica, ima Ibn Hazm i šejh Islam Ibn smatraju da ovo troje, znači žena, magarac i crni pas kada prođu ispred tanjača, misli se onda ispred, jer sutra bude, ispred njega, da prekida namaz. šta je ispravno po pitanju ga Allah zna najbolje, najbolje naj, najispravnije Allah zna najbolje ovo na čemu je džumhur učenjaka, tri mezeva, to je da ne prekida namaz, nego umanjuje njegovu vrijednost. Jer ovo e, na prolazak psa, prolazak ove tri stvari, stvari, jer to je nešto što je van namaza. Što znači ne, nije ulazi u srž namaza. To je nešto, nešto vanjsko što se dešava, i, e, iako je došlo u tekstu Hadisa, znači, ja, neko će reći, pa dobro, ali tekst Hadisa jasan, ako je jasan, što je onda ovo došlo ovamo da ne kvari prolazak magarca, što došlo u drugom hadisu da ne kvari, što je žena ležala ispred poslanika, sam također to ukazuje, znači, i da prolazak crnog sada ne kvari, nego manjuje vrijednost i da treba, da treba spriječiti koji sve što prolazi. Dobro, svima ime se završeno, smanak Allahum Bebehamdik, ješhada en tu bolje. Pošto nemam plaho vremena, odmah nastavljamo sljedeći, braćo, nemojte se opuštati, nastavljamo sljedeći, a to je Mostalahul Hadis ova naša braća, gosti, dobrodošli. Andalusam, Andalusam,